Kalevala. Ciare la Universala Congresso de Esperanto o Casos en Lisbono. Dum la pasinta o ko en Seulo, oni jam anoncis ke la POSTAI o OCASOS o Casos en Helsinko, Finlando, 2019, CAE en Montrealo, Kanado, 2012. En Seulo, fina esperantisto donacis al mi dican cae belan libron titulitan Kalevala. Gis nun mi ne havis tempon legi gin, cae nur nun mi sercis pri gi in Wikipedia. Vidu, cion mi trovis. Kalevala, fine Lando de Heroi, estas epopea poemo cion compilis Elias Lönnroth in la decnaua iarcento, el finae cae carelae folclorae fontoi cae mitologio. Gi estas la popola eposo de Finlando cae Carelio. Gi estas ofte nomata la fina nazia epopeo, ca estas uno e la plei gravae vercoi e la fina literaturo. La multae, gi inspiris la naziismon, cio conducis al fina sindependetso de Rusio in 1900 dexep. Lönnrot estis curacisto, sed pasie intresigis pri la tradizia busai racontoi de lia heimlando Finlando, cae pro tio li voyagis multe pur aciri novain fontoin. Li amasigis la plei multon e la poemoi e la regionu Carelio, Carelia, Carelia, Carelia, cae credes che la poemoi cium li cunigis estas eroi el iama sen pausa epopeo. Li eldonis la unuan Kalevala, la malnova Kalevala, in du volumoi inter 1835 cae 1836. La malnova Kalevala consistas el 32 poemoi, quiuin comences cunige Lönnroth in 1829, cae ciuin li redactis cae plivastigis per la proprae ligae vercajoi por crei dauran raconton. Lenrod daure cunigis noven poemoin, ciuin li unuigis cun la malnova calevala por crei duan eldonon, eldonita in 1849. Tio ci nova Kalevala en havas quindec poemoin in havantain dudec du mil septcent de quin versoin, cae esas la acceptata norma texto hodiau legata. En Wikipedia ancao legeblas eta resumo de ciui quindec cantoi. En la postpresento de la libro, legeblas opinio de professoro quio preleges pre eposae maestro vercoi, inter aliae Homero, Virgilio, Dante, Milton, Goethe cae Byron. Li diris, inter alie, lau mia compreno, la lirica elemento in Kalevala levas gin al unica loco inter cio popol poesio. Pri la estetica caractero de Kalevala mi desiras diri che tie mixigas sen artifice sonjo cae realo, mito cae ciutaga sperto. Gia fantasio estas pli vasta cae mult fibra ol ce Kalevala estis traducita in Esperanton de Johano E. Lepekoski, dum circa tridig jara laborado. Pri lia traduco, la autoro de la postpresento assertas la leganto baldau estos ravata de la talento per quiu li fares la epopeon attingebla ala tutmonda esperantistaro. La belagioi de la popol poesio estas charme redonitae per la internazia lingvo. Ni curagias pretendi pli autentiche, principe relata ala interna enhavo, ol en plurai alle lingvae traducoi. Por che vi havo ideon pri la poesia traduco, mi laut legas la unuain versoen de la inconduco. Mensu mia estas ema, serbo mia certe celas, canti nun comenci ruli tiuin ricen rasain runoin. ciuin la prapatroi pensis, creis nia nobla gento. Vortoi en la busho bolas, versoi laula langos varmas, ritmoi interdente raidas, melodioi moduligas. Cara frato, cor amico, camarado cun crescinta, venu cae comenzu canti, cune nun cun mi recito, ciam ni de du directoi reciproce nin rencontis. Mi rencontas vin malofte, vi visitas min neofte, ofte, ci sur tedae teroi, ciel extrem de norda limoi.